אחר הדברים האלה כשוך, חמת מלך אחשוורוש. כן. כן. לא, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עלה. ויאמרו נערי המלך משרתיו. יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. לנרות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה, טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים, אל יד הגי, סריס המלך שומר הנשים, ונתון תמרוקיהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלאך, ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן דוד בן קיש, איש ימיני. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה שהוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לך אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת. ויהי אומן את הדסה, היא אסתר בת דודו כי אין לך אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת. ויהי בשמע דבר המלך ודתו, וביקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא, ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים, ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה. כי מרדכי ציווה לה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יהיה הסבה ובהגיע תור נערה ונערה לבוא לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן שישה חודשים בשמן המור בשיש... בשמן המור ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך את את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שבה בית הנשים שני אל יד ששגס ריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד על המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם בשם, בשם. ובהגיעה תור אסתר, בת אביחיל, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר כי אם עת אשר יאמר, הגיא סריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותילקח, ותילקח אסתר אל המלך אחשורוש, אל, אל, אל בית מלכותו, אל בית מלכותו בחודש העשירי הוא חודש טבת בשנת שבת למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותיסחין וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה עשר והנחה למדינות עשה וייתן מסעת כיד המלך ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה. כאשר ציווה לה מרדכי ואת, מ- ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר, כ- כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף, בגתן ותרש, שני סריסי המלך משומרי אסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויבדע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המכה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו שניהם על עץ. וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך.